kavramı geldi ne demiştim sonucunda ve delaletil iltizam İbn-i Seyyid Rahimallah diyor ki ve delaletil iltizam musibetun cidden li talibil ilmi إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم دلالة الإلتزام ابن Talebisi için çok önemlidir Allah subhanahu ve teala oranı muvaffak kılar فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة eğer bu kişi bunu fehmederse Allah bunu nasip ederse bu kişi tek bir delille birçok meseleyi ne yapar? öğrenir izlemeyelim bunu sene ederim hemen izleyelim anlatalım inşallah bunu görelim mesela delaletin tadammun delaletin mutabaka delaletin iktizam ee, bunlar bize ne gibi senaryolarla geçim şimdi burada Allah subhanahu Taala mesela ayette ne diyor kullu şey inhalikun illa vecihun her şey helak olacaktır ne? ancak onun yüzü hariç her şey helak olacaktır ancak onun yüzü hariç diyor ki bu ayette güç sıfatı var Allah subhanahu muhalifler bize ne diyor diyor ki bu ayetin nasıl tefsir ediyorlar diyorlar ki her şey helal olacaktır ancak zaten hariç ayetteki o yüz kısmını ne diye anlatıp söylüyorlar her şey helal olacaktır ancak e, zaten hariç yüze zat diyorlar yüz sıfatını zaten kabul etmemek Demek ki bizim ehl-i sünnet alimlerimize bakıyoruz İlmi kesirlerimize bakıyoruz İlmi kesirliği başkaları Onlar da buna yüzüyor O zaman onların elinde iki şey Kozalıyor hadise Birincisi diyorlar ki bize siz Allah'ın yüzü mü vakit kalacaktır diyorsunuz Yoksa zatına vakit kalacak Yani her şey helak olacak Şimdi bu ayet kafasında Kafası her şey helak olacak Allah'ın yüzü hariç böyle mi diyoruz sadece yüzü mü kalacak yoksa her şey helak olacak Allah'ın zatı hariç Allah'ın zatı hariç ehl sünnet de böyle diyor ehl sünnet dışındaki fırkalar da böyle diyor ama işlem mi ehl sünnet diyor ki tamam siz böyle diyorsunuz ama biz böyle diyor neden çünkü siz yüzü zatiye tevhid ya deyin ki her şey helak olacak Allah'ın yüzü hariç zatı demeyin zatı da helak olacak ama yüzde hariç olduğu ya böyle bunu ya da yüzde zat diyorsanız şunu kabul edip kişi teyit ediyorsunuz bu birinci yaklaşımda ikinci seleften birçok kişi diyorlar hatta ehl-i sünnet müfessirlerinden de birçok kişi buradaki yüzde zat değil e şimdi ehl-i sünnet alimlerimiz teyit de yapmıyorsunuz yapmıyor diyorsunuz diyorlar o zaman e, benim teyit kılımı kastırıyor ama ee, bunu şimdi biraz daha tafsillanmıştır aynen öyle ama tamam şimdi kullu şeyin halikun illa vecihuhu onun yüzünden başka her şey helak olacaktır biz ehli sünnet olarak ve diğer fırkalar da bu ayet için yüzü baki kalacaktır diye insanlara anlatıyoruz ve öyle anlatmak yani yüzü baki kalacaktır yani zati kalacaktır diyoruz yüzü söylüyoruz yüzü baki kalacaktır burada iyi sıfatın ispatı vardır ama tavsiye gidip anlattığımız zaman zatı baki kalacaktır diyoruz hatta bize soranlara sadece yüzü mü baki kalacak bize Allah Azze ve Celle'nin kendisi zatı baki kalacaktır diyorlar ki o zaman siz tamam şimdi bir iş var şimdi tabi işgal gibi görünüyor hiçbir işgal yok şimdi öyle inşallah bu insanlarla biz yani bize bu türlü yaklaşan kişilerle biz nasıl ilmi muamele yaparız nasıl ilmi ee, yani, ee, tabir sahipse hangi platformda konuşuruz biz çakışırız hangi ee, meseleyle yaklaşımız bu olaya hangi mevzu ele alarak yaklaşırız çıkış noktamız ne olması lazım ne kadar tatlı yaşarız öncelikle deriz sen yani böyle diyen bir insana diyor ki öncelikle sen delaletleri kabul ediyor musun etmemiş bunu sor yani delalet-i tadamman, delalet-i mutabaka, delalet-i intizam böyle bir şey kabul ediyor musun etmemiş şimdi şüphesiz ki ediyorum diyecek çünkü bunu diyen insanların alimleri de bunları kabul eden bir şey bu zaten bedehi tamam aklın zaruri olarak delalet ettiği bir şey çünkü Kur'an sünnet olarak ediyor sabahtan beri bunları zaten ne yapıyor anlatıyor ispat ediyor şüphe hükmü kabul edilecektir çünkü bunun kabul edilmesi aklen lügaten şer'an ne? zaruri bir şey şimdi ayeti yazalım bu mutabakatla ele alalım gösterelim şimdi her şey helal olacaktır şimdi önce ayetin Arapçasını yazalım kulü şeyin he ahadukum illa her şey helak olacaktır izhar şimdi her şey helak olacak yüzü hariç pardon her şey helak olacak tamam her şey şey helak olacak yüzü hariç burada farklı bir mana verelim ya e, tersten verelim cümle daha mı Türkçe soruşulur onun yüzünden başka her şey helak olacaktır onun olarak biz dedik ki bu ayette yüzün sıfatı var ancak Allah subhanahu ve teala'nın helak olmayacak olan zatıdır bizimle beraber nedir? zatıdır şimdi delaletin mutabakat olarak olaya bak şimdi ayete baktığımızda iki nokta var birincisi yüz değil mi? birincisi yüz birincisi geç şey doğru mu? ikincisi de helak olmaması illa yani helak olmaması tamam mı? ikinci şimdi mutabakat yoluyla mutabakat yoluyla neye delalet eder? mutabakat yoluyla delaletin mutabakat yoluyla hem Allah'ın yüzüne hem bu ayet bu lafızlar hem Allah'ın yüz sıfatına Kur'an da helak olmamasına delalet eder delaletin, muta delaletin mutabaka neydi? bir lafız var veya bir cümle manaya delalet ediyor o manaların bütüne de, bütününe delalet etmesi olayına ne denir? delaletin mutabaka şimdi delaletin mutabaka olarak baktığımızda her şey helak olacak her şeyin helak olması Allah'ın yüzünün var olması ve Allah'ın yüzünün helak olmaması mutabakat yoluyla bu işine delalet eder değil mi bu cümlenin nasıl doğru mu? tadamlar olarak tek başına Allah'ın yüzüne ve tek başına helak olmamasına ve tek başına onun yüzünden başka her şeyin helak olmasına ve tek başına nasıl zarar eder? Adamın olarak zarar eder. Doğru mu? Yine Allah Subhanahu ve teala'nın zatının baki kal kalmasına da ne olarak intizam denir neden? çünkü yüz neye tabidir? Zatı tabidir Allah subhanahu aleyhi hangi sıfatlarından doğurur? fiili sıfatlarından mı? zatı sıfatlarından tamam yüz yani zaten yüz zattandır zaten tabidir o zaman zorunlu olarak ne? zata delal eder o yüzden ehli sünnet alimlerini tabi tahmit bu miskinler anlayamaz noktada şimdi ehli sünnet alimlerinin genel olarak külli olarak her zaman her yerde her, her platformda ortaya koydukları külli e, bedevi olmazsa olmaz kaydeler var ve bunlarla daima meseleyi ele alır hükümet alimleri ama bunlar bütün bunları göz ardı ederek sadece bir cümleyi alıyorlar ehl-i sünnetten mesela İbn-i Kesim'in dediği birini zat diyor mesela diyor ki bak şimdi selef alemlerimizde ne yaptılar söyledi halbuki tefsir ilminde de değerli tadammun iltizam mutabaka diye olay tefsir ilminin e, önemli kurallarından bir tanesidir onlar işte bu kuralları bu iş, e, kaydeleri işlere sokuyorlar ve işlere sokarken çeşitli sonuca varıyorlar bazen o vardığı sonuçları mutlaka olarak zikrederler aksini inkar etmemek halinde o yüzden baktığınız zaman münketir ya tevil eden birisi ya etmeyendir doğru mu? tevil edendir diyorsan e, o zaman birisi çıkacak iktidarını o zaman tevil etmek tevil etmeyendir diyorsan o zaman niçin diyorsun ki burada yüzü tevhid etmiş vefat etmiş işte orada ehli sünnet alimlerinin söylediği yani burada yüzü zat diye söylemeleri delaleti iltizam babındandır tamam biz buraya Allah'ın zatı biliyor muyuz evet diyoruz bize bizim sorduğu zaman helak olacak olan Allah'ın zatı zatından başkasıdır yani zatı helak olmayacaktır Allah. tamam zatını Allah subhanahu ve teala'nın zatı helak olmayacaktır ve bu ayet buna delalet etmektedir zatına delalet etmektedir ama hangi yola delalet etmekte? İktizam İktizam yoluyla zatının helal olmayacağına delalet etmektedir çünkü biz bu insanlara sorarız siz delaletin iltizamı kabul ediyor musunuz etmiyor musunuz? ediyorlar ediyorsun o zaman bu delaletin iltizam olarak bir şöyle ediyoruz zaten ehli sünnet olarak delaletin iltizam olayını ne yapıyoruz delaletin iltizam olayını kabul ediyorsunuz siz de bunu kabul ediyorsunuz tamam mı? burayı anladık şimdi bu, bu insanları ikinci, ikinci de bir olarak görüyoruz mesela Hâzâ min bâbi ıtlâkı vecbi alâzzât yani her şey helak olacaktır ne hariç yüzü hariç zat iltizam olarak da yoksa ayete geçen yüzdür o yüzden yüzün ispatı ne olarak var mutabakat olarak da var tabanlı olarak da yüzün ispatı var zatın helak olmamasına olarak e, delalet var iltizam olarak bunun sınırı var delaleti var birinci reddi olarak böyle olur ikinci reddi olarak deriz ki her zaman da ıhlak ve vecbi ala ziyar yüzün vecbi zata itlaf edilmesi güç kelimesinin zat hakkında kullanılması bu Arap dil edebiyatına bağlı şimdi bize diyorlar ki mesela siz tevil ettiniz biz tevil etmiyoruz neden? çünkü biz ona zat derken delayet-i iltizam babını tartıyoruz bizi inkar etsek desek ki Allah'ın yüzü yok buradaki ayetten maksat sadece zattır desek o zaman biz tevil etmiş oluruz doğru mu? değil mi? Şimdi Allah ayette diyor ki yüzü hariç her şey helak oldu Biz buna aynı anda zatı hariç de demiyor muyuz? Diyoruz değil mi? Zatı hariç de diyoruz ama neyle beraber? Yüzün ispatıyla beraber Neden yüzü ispat diyoruz? Çünkü ayette geçen göz nedir? Yüz müdür zat mıdır? Lafız olarak ayette geçen yüzdür Peki o zaman biz yüzü ispat ediyoruz Ama bununla beraber bu ayet zatının da helak olmayacağına delildir diyoruz Buradan delilmiyor çünkü bizim elimizde delalet ve ikizam kaydısı var Kaldık Delaleti ikizam O zaman bu ayet iki şey delalet eder Bir Allah'ın yüzünün ispatına çünkü ayetini bir açık açık Ve yüzünün helak olmayacağına çünkü yüzü helak olmayacaktır diyor Ve yine Ve yine zatının helak olmayacağına Tamam mı? demeyin zatının helak olduğu zaman bu da neyle sabit bu ayetin gereğiyle yani iltizamıyla sabit diyor ki bu ikinci olarak hediyemiz daha var Vecih Arap dil edebiyatında zikredilir ve zat için kullanılır bu dinde maruftur Türkçe'de kullanırsın adam diyorsun ki sevmediğin birisi var bir odada veya bir mekanda o sevmediğin kişinin yanında da başka birisi var ve sevmediğin kişinin yanındaki o başka birisi sen seviyorsun onun için yanına gidiyorsun yanına gidiyorsun o sevmediğin kişi geliyorsan diyor ki ya ne geldin diyor buraya hani benimle ne işin var senin ben ne diyor senin için gelmedim yani senin zatın için bütün şeye de maruz ve bu Arap bile edebiyatında maruz olamadı tamam mı? bu bedevi bir şey bu çok marif mesela Allah subhanahu ve teala ne buyuruyor fevelli vechete şerren mescidil haram yüzünü mescid harama çevir şimdi biz yüzümüzü namaz kılarken nereye çeviriyoruz kıble ne taraf şimdi buraya göre şöyle değil mi şöyle tutsa diyor ki Allah yüzünü mescid haram tarafına çevir tamam çevir bu taraf ben zatımı buraya çevireceğim yüzümü buraya çevireceğim bunu istiyor Allah subhanahu ve teala istiyor mu bunu yoksa tamamıyla zatın maçı oluyor bunlar ama hangi kelimeyi kullandı yüzünüzün mescidi haramı çalıyor peki Allah yüzünüzü dedi diye burada yüzün ispatı var mı kullar için Allah tarafından var neden delidir o e, yüz yüz zaten ha? peki zatın e, kastı var mı burada şey e, zatın yüzü kılla çevirmesi var mı ispatı şimdi insanlara soruyoruz biz zatımızı mı çevireceğiz bu ayete göre niye ayete izliyor ama gerek olarak lüzum olarak ne lüzum olarak ne var iltizam olarak yüz var iltizamına hiç bakmazsın Allah subhanahu teala burada hangi e, lafımızı kullandı Öce, yüz neyi kastetti o zaman Arap dili edebiyatında Arap dilinde bu maruz Kur'an'da da şimdi bunun bir sürü örneği var yüz kullanılır bununla ne kastediyor yüz kullanılır buna ne kastedilir zat kastedilir tamam o zaman bizim ismini hâzâ min bâbi ıhlâkıl vecihi alevzât bu vecihin yani yüzün zat hakkında kullanılmasıdır bu bizde maruf ama neyin ispatıyla beraber yüzün ispatıyla beraber tamam mı mesela e, ve haytuma kuntum fevelli vucuhakum şatra nerede olursanız olun yüzünüzü ne yapın cihetine doğru çevirin mesela başka bir ayet Allah ne buyuruyor hel etâki hadîful gâşiye sana örtüp yürüyen kıyametin haberi geldi mi geldi ya geldi vücuhu yevmiyehum haşa yüzler vardır ki o gün ne korkuludur şimdi o gün yüzler mi korkulu zatlar mı korkulu var tabi doğru ve biraz eksik haddizen zat neden şimdi Allah subhanehu ve teala burada yüzlerin bizzat kendinin kastediyor yoksa o yüze sahip olanların kastediyor yani adamın yüzü korkusundan kalbi böyle rahat böyle mi? yok neyi Allah subhanehu ve teala burada yüzü kullandı neyi kastetti? zatı kastetti yüzün sıfatı var mı bu ayette? var çünkü Allah kullara yüz müstedirmiş yine aynı şekilde Allah her şey helak olacaktır onun yüzü hariç değil mi? onun yüzü hariç Peki burada Allah subhanahu ve teala yüzü kendisine kullandı Var olduğu için kullandı ispat etti kendisine ama zatı kastedilir Çünkü delil güç kullanılıp Arapçada zat kastedilir ama ikisinin ispatıyla beraber Allah yüzümüzü Mescid-i e, e, Haram'a çevrindedir burada zatın, zatında çağırmadan kastetti ve aynı anda ayette e, her insana sorarız bu konuda bizle münakaşa edenlere de Allah yüzünüzü mescidi harada çevirin dediğimizde, dediğinde bu ayette insanlar hakkında yüz geçtiği için yüz sıfatı diye bir şey yok mu bu ayette? var aynı anda aynı anda o ayetin içinde bizzat zatın da kast, e, e, ispatı yok mu kullar için? var peki niçin aynı şeyi Allah hakkında yapmasın? tane fark mana olarak külü kaydı olarak bu ayette her şeye helak olacaktır Allah'ın vecih hariç da Allah'ın yüzünü ispatı var ama iltizam olarak zatının da baki kalacağı var bu birinci derin ikinci derin Arap dilinde güç ne yapılır zat hakkında kullanılır tamam mı mesela Allah devamından bir diyor amel etmiş nasibe amel etmiş yorulmuşlardır o rüzgar amel etmiş ve yorulmuşlardır şimdi rüzgar amel etmiş ve yorulmuş mu? etmiş yorulmuş ama kim amel etmiş yani o yüz yoksa o yüzün sahibi o, ne diyor Allah o gün rüzgar korkuludur tamam sonra amel etmiş yorulmuştur zat amel etmiş yorulmuştur ama onların gücü var şimdi yok mu oradaki insanların gücü cehennemdeki tamam o zaman diyoruz ki minba bir etlakıl vecbi ala yine mesela İmam-ı Zerkeşi Ulumul Kur'an'da İmam-ı Zerkeşi bunlar da bize bu tür konularda mukayyel edenler İmam-ı Zerkeşi alim olarak kabul ederler Kafalı şimdi alimler yollarlar Bu zaten de böyle bir şey e, İmam Zateş'in ürünü Kur'an'daki Bu marif Diyor ki ıtlakul ıtlakul ismin cüz'i alel kulli diye bir bakışır Şimdi ürünü Kur'an'da Yani cüz'ün cüz'ün kül hakkında kullanılması bir küllü bir değer düşün bu küllü bir değerin küllü bir değer bunun cüzleri var bunu oluşturur sen sadece cüz'ü zikredip şey şunu kastediyorsun bu Arap dilinde maruf tamam mı? İtlâku ismi cüz alel kul cüz isminin kullanılıp cüz'ün isminin kullanılıp neyi kastedilmeyin kastedilmesi bu isimle küllün kastedilmesi babını diye bir bab açıyorlar babları örnek verirken neye örnek veriyor? kullu şeyin halikun illa vecih bu ayetin örnek veriyor her şey helak olacaktır ama ne hariç? Allah'ın zatı hariç şimdi Allah subhanahu her şey helak olacaktır Allah'ın yüzü hariç ama neyi ha, e, yüzü hariç derken bizim biz bir cüzdür yani e, bizim şu an bizim cüzlere bölümümüz manasına çalınmış mana olarak ilerliyoruz tamam Allah subhanahu ve teala'nın zatı var mı? var zatının sıfatı olarak e, eli var mı? var gözü var mı? var yüzü var mı? itibar bunları dil olarak düşün mana olarak burada cüzün zikrediyorsun sen ayette zikredildi Neye zikredildi Allah'ın zatını ve yüzünü yüzünü ama ne kastetti küllü yani zatın kendisini işte bunu açarken Arap dili edebiyatında muhalif bir şey vardır bir imanın zatı bu da mesela bazen cüz zikredilir küp kastederek bak ne yapmış o yüzü neyden sayıyor külden sayıyor demek ki o zaman Allah yüzün var diyorsun sen onu külden sayacaksın yani Allah subhanahu ve teala'nın zatından sayacaksın iptal etmeden ama ekstradan da zatına delalet eder de o ayrı bir şey çünkü delalet eder bundan önce onu gösterir ben tamam yine başka e, ne örnekleri mesela vücudu yevmi izin me'anı bir takım yüzler vardır ki o gün mesutlar mesuttur o yüzden Şimdi bir gün mektup yoksa insan kendi mektup mu olacak cennetteki insan? Bu ikisi de ama yüzün mektup neyi kastetti Allah orada? Ayette zatı kastetti değil mi? Ama yüzün sıfatıyla beraber Anladın? Bunlar zaten maruf teşhir şey. Yine mesela Allah subhanahu ve teala ne diyor? Sizin başınıza gelen ellerinizde yaptıklarınızdan Birisi diyelim ki ayağıyla kötü bir iş yaptı fiil şey Kötü bir yere gitti gözüyle bir kötü bir fiil yaptı harama baktı şimdi bu ayete bu kişi dahil mi değil nasıl dahil olsun Allah diyor ki elinizle yaptıklarınız anlıyor ben elimi yanmadım ki ayağımla yaptım gözümle yaptım şimdi burada Allah kullara el sıfatını ispat ediyor mu etmiyor mu bu ayette elleriniz diyerek ölüyor şüphesiz peki zatını kastediyor mu? o zaman ayette ne var hem elin gücü var kulların sıfatlarından hem de ne var kulların zatının kastedilmesi var aynı ayette de böyle Allah'ın yüzünün zikredilmesi var ama zatının kastedilmesi var o zaman hem yüzü var Allah'ın burada hem de bu yüzden ne kastedilmiş küllü bir mana kastedilmiş o zaman bak en başından baktığımızda üç olay var olaya baktığımızda sadece şey. bir delaletül mutabaka delaletül tadammun ve delaletül iltizam yoluyla bu ayette hiçbir sorun yok bizim kitabı da var mutabaka olarak zatın ve neyin ispatı var? Helak olmamasının ispatı var. Yüzün helak olmamasının ispatı var. Kazanım olarak bizim ispatı var ve ee, yüzün tek başına ispatı var ve helak olmamasının tek başına ispatı var. İltizam olarak zatın ispatı var. Bu birinci yaklaşımımız. İkinci yaklaşımımız ne dedik biz ee, ispat ne dedik biz ikinci yaklaşımız ee, minbab ıtlak-ı vece ala zat vece kelimesi yani üç kelimesi zat hakkında kullanılan bir kelimedir dilde o zaman Allah orada yüzü kullanmış ama zat hakkında kullanmış ama yüzün ispatıyla beraber değil mi? Mesela örneğe örnek verdi yüzümüzü mescid-i harama çevirin yani hem yüzümüzü hem de zatımızı doğru mu? hem burada zatın ispatı var ayette hem de yüzün ispatı var o zaman burada yüz kelimesi hani şimdi burada bak şuraya bak burası önemli şimdi burada yüz kelimesi yok mu? yüz kelimesi bu yüz kelimesi neye, neye delalet eder? yüz doğru mu? yüze delalet eder ama aynı anda neye delalet eder? lügatta bu marif yüzün tabir sahipte manalarından bir demek yanlış olur ama anlama babında vechin iki manası var yani birincisi yüz direkt manası ikincisi de ne zat o zaman bu ikisine de velayet ediyor çünkü umut öyle bakalım olaya anlama babında tamam yoksa bu elfaz-ı müştereke olarak demiyoruz yani bu nedir bu yüz yüze velayet eder yüz yani vecih yüz demektir aynı şekilde yüzde zat hakkında da kullanılır madem ikisini kullanılır ayette de umum o zaman içinde ısrar edeceksin bir kalime getireceksin ki bunları hassaslasın var mı elinde kalime? yok o zaman bu ikisine delalet eder değil mi? şimdi ben şimdi sen yüz büyük tutsam ne anlarsın sadece yüz büyük tutsam rakam da anlayabilirsin suda yüz de anlayabilirsin insan bir de anlayabilirsin değil mi? şimdi Allah subhanahu ve taala her şey helak olacak önümüzü hariç kurdurduğunda güç hem e, onun vecihi hariçtir diyelim ki anlayalım her şey helak olacaktır onun vecihi hariçtirinde vecihin manalarından birisi ne? asıl manası ne vecihin? yüz doğru mu? altını yüz vecihin demek peki bu vecih başka hangi ne için kullanılıyor burada? zat o zaman içinde de delalet ediyor ee, zaman biz bütün tevil ettiğimiz ki hayır tevil çünkü kelime başı asıl manasından çıkarıp başka manaya handırdı. Biz asıl manasından çıkarıp çıkardık mı? Yok. Asıl, asıl manasını ispat ettik diye. Bir de o kelimenin aynı şekilde başka şey hakkında kullanılmasını da ispat ettik. Hani bundan çıkıp sadece yüzü ispat edip sadece zat desek veya zatı ispat edip sadece yüz desek bu daha konusu var ama biz ne diyoruz diyoruz hayır biz yüz diye Allah yüzü ispat diyoruz ve Allah ve bu zat hakkında da kullanmış onu da ispat ediyoruz siz burada e, çıkmaza düşüyorsunuz siz tutun Allah'ın iki mana hakkında kullandığı şeyden şeyin bir tanesini iptal ediyorsunuz önünüze hiç bilgiler şey olmadan siz sevgilisiniz bunu hiç mi şey tamam bu birinci yaklaşımımız tamam bu intizam veren ikincisi vecihimiz hakkında kullanılması üçüncüsü de bilginin zikredilip küllün kastedilmesi şimdi bu üç şey, şeyle yaklaşıyoruz bu üç şeyi mana olarak anlatabilir misin? mana olarak üç şey bu üç yönden de diyoruz birincisi ne? Gücün zikirleri küllün kastedilmesi mesela Allah bazen bakıyorsun bir şeyin cüzünü zikrediyor küllü kastediyor ama o cüz o külden bir parça doğru mu bilmiyor mesela diyor ki o gün yüzler nimet içindedir korkmuştur yorulmuştur değil mi? Ee, vesaire sadece o gün e, korku içinde olan yüzler yoksa insan o gün kendisi mi? kendisi ve yüzü doğru ama Allah kendisinin zikretti lafı olarak yüzünü yüzüne zikretti ne kastetti? bu büyük insandan bir cin midir? cindir cin bu bu yüzden ne kastetti? kül bu birinci yaklaşım ikinci yaklaşım delalet-i tadamin delalet-i iltizam ve delalet-i mutabaka kullu şeyin halifin billahi vecehu ayeti her şey helak olacaktır vecihine hariç mutabakat olarak Allah subhanehu ve teala hem vecihine delalet eder yüzüne hem de helak olmamasına delalet eder tadamin olarak tek başına yüzüne tek başına helak olmamasını beraber İltizam olarak da zatına beraber O yüzden bu ayet diyor ki hangi için hangi zatın ispat var Üçüncüsü Ne? Vecin Vücut hakkında kullanılmış Vecin kelimesinin dinde yüz hakkında kullanılmış Allah yüzümüzün mescidi haram işledim yani zatımızı ama aynı anda yüzümüzü o zaman Allah her orada zattan bahsetsen de insanın yüzünden insan çünkü yan kıbla yüzünü döndürsen zaten tamam şimdi benim Şeyh Hüseyin'in e, sözlerini evet şimdi ne demişti Rahimallah ve delaletul istizam musibetin e, cidden talibi ilmi idâ tezebbera mâne ve fakallahu teâlâ fahmâ mütelazim fe innehu bizârce yahşil minel delilil vahidi alâ metaile kesiyaretin insan bununla birçok mesele elde edebilir tek bir delille bu delaletul istizamı fıkretme Allah kendisine usul edersek bunları anlattık ve bunun son evlerini deminden beri onu gösterdik o yüzden İbn-i Hüseyin'in neye vurduğu aklını anladık değil mi bak İbn-i neler elde ediliyor şimdi İbn-i Hüseyin Rahimullah'ın kaldığı yerden devam edelim ve alem sonra diyor ki bil ki şunu bilmelisin enne lazım min kavlillahi teala ve kavli rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem İza sahha en yekune lazımın fehuve hak yani diyor ki Allah Subhanahu ve teala'nın veya Resulünün eğer sahih olursa yani lazımlığı gerekli, lazımlığın gerekli olması sahih olursa bu haktır yani düşün ki Allah'ın kelamında bir şey var ve kelamında da bir şey var ve bu yükledilen şeyler bir şeyleri gerektiriyor bu nedir? haktır ve zalike neden? neden haktır? ve zalike li enne kelame kelam Allah ve Resulehu çünkü Allah'ın e, ve Resulünün kelamı hakkın haktır ve lazımul hakkı hakkın ve hakkın gerektirdiği şey de nedir? haktır tamam. hakkın gerektirdiği şey de haktır ve lianna Allah Teala alimin bina yakunu lazimen min kelamihi ve kelami Resulühü ve yakunu muradihi çünkü Allah Subhanahu ve Teala kendi kullandığı kelamın sözün kendi, kendi kelamının ve Resulünün kelamının neyi gerektirdiğini bu kelamının veya Resulünün kelamının lazımın ne bilir ve bildiği için de bu lazımlığı murad edilen bir şey olur bu Allah ve Resulünün kelamı hakkında ancak insanların kullandığı cümleler ve sözler veya itikadlar hakkında lazım olarak yanında lazım mezhep olayı var işte burada nasıl bakarız olaya yani ki bir insan bir fırka var burada bu fırka bu ehli sünnet fırkası da olabilir bu fırka bidat ehli de olabilir herhangi bir e, ehli sünnete muhalefet eden bir tarife de olabilir her, her tarifenin makaleleri vardır yani kendi kullandıkları fark ettikleri cümleler vardır itikaplarını beyan etme adına ortaya koydukları lafızlar cümleler vardır tamam mı? şimdi bu cümleler bazı şeyleri gerektiriyor olabilir yani ne gibi bak akı sen böyle böyle diyorsan bu bunu gerektirir sen böyle böyle diyorsan böyle böyle demiş olursun buna lazım demiş tamam şimdi bu lazım üç şekilde diyor şimdi senin şimdi onu söyleyeceğim diyor ki ve emmel lazım lazıma gelince min kavli ahadin siva kavlillahi ve rasuluhu felehu selatu halat Allah ve Resulünün dışındaki herhangi birisinin sözünün lazımı sözünün gereğinin üç hali vardır üç hali vardır tamam mı? Yok el-ula birincisi şey. en yukere yukail ve yeltezim yani birisi bir şey söylüyor tamam karşı taraf sana diyor ki sen böyle söylüyorsan sen bunu demiş olursun ya sen böyle söylersen bak senin sözün buna çıkar bu da ne der evet ben kabul ediyorum benim sözümün lazım değilse ben bunu kabul ederim benim için bir sorun yok ben bunu kabul ederim ya bir kişi kabul eder mesela ne gibi مثل en yakule men yenfi es-sifat-ı fi'liye limen yusrituha mesela sıfatları inkar eden bir insanın sıfatları kabul eden bir kişiye şunu söylemesi gibi yani mesela bir defa onun bize söylemiştir diyor ki mesela bize yel zamanın isbat ise sıfat fiiliye eğer sen fiili sıfatlardan Allah hakkında fiili sıfatları kabul ediyorsan şimdi öyle sünnet olarak fiili sıfatları kabul ediyormuş gelmesi Allah'ın dünya semasına gözüm işte bunda inmesi bunlar Allah'ın ne? fiili sıfatları bunları kabul ediyormuş biz bunları kabul ediyoruz şimdi bize diyor ki senin işte bunu kabul etmenin etmen şunu gerektirir lillahi azze ve celle Allah azze ve celle hakkında bu sıfatları fiili sıfatları kabul ettirmenin lazımı iltizamı gereği şudur ee, en yekûne min ef'alhu ma huve hadis o zaman demek ki sen Allah'ın fiillerinde hadis olduğunu söylemiş olursun diyorlar diyor ki Allah demiş gecenin son, bilim, son bölümünde ne yapar? İner. Yani toplu bir manasını Allah'ın fiili kısaklara yapar biz bunu söyledikten sonra akidemizi bize diyorlar ki karşı taraf siz bunu söylüyorsanız eğer sizin sözünüzün şöyle bir görevi vardır sizin sözünüz şuna çıkar Ne çıkar? Allah'ın o zaman demek size göre diyorlar Allah'ın fiillerinde hadis olan şeyler var ortaya çıkan bir şeyler var tamam önceden olmayıp da sonradan Allah hakkında bazı oluşumlar var demek yani mesela bir mahlukatı örnek verelim giriyor tamam giriyor yürümeden önce ne, ne halindeydi bu durmuştu sonra ne yaptı durdu ve zatında bir yenilik oldu neydi o yenilik bir hareket yenilik bir yenilik oldu yani yürümeye başladı zatında bir hareket olarak ne oldu? Bir değişiklik oldu. Diyorlar ki işte sizin sözünüzün işte bu değişikliğe ne olay verilir? Hadis demiş. Tamam hadis. Diyorlar ki işte siz Allah'a zatî sıfat şey fiili sıfatları vardır derseniz Allah'a hadislik ispatlamış olursunuz. Bu da küfürdür. Allah hakkında yeni bir şeyler şeylerin olur. Halbuki Allah zatında yenilik olmaz zatının yenilenmesi diye bir şey olmaz ne fiili, fiili olarak ne zat olarak hiçbir değişikliği olmaz diyorlar biz bunu ya sözümüzü doğru olarak kabul ederiz edersek zaten sorun yok eğer etmezsek yine bu adama cevap vermez zorundayız çünkü biliyoruz Allah gecenin üçte birinden önce iniyor üçte birinde iniyor iniyorsa o zaman Allah'ın zatına yeni, yeni şeyler oldu ya bunu bir şekilde kabul edeceğiz Ya da fiili sıfatları inkar edeceğiz çünkü çözümümüzün lazımı bu bize böyle yapmışlar çünkü çözümümüzün lazımı o biz burada ne yaparız diye şimdi sonra ya bu lazımı kabul ederiz deriz ki evet Allah'ın razında yenilikler var olur ya da bunu reddederiz ama reddedersek de o zaman işgalin içinden çıkmamız lazım nedir o işgal? bazen az önce dedik Allah bazen ner bazen inmez bazen konuşur bazen konuşmaz bazen gelir bazen gelmez demek ki bir yenilik oluyormuş ya bir evet ya bir de ki Allah'ın zatında yenilik oluyor ya da bunların getirdiği bir lazımı kabul etmeyeceğiz biz hayır böyle bir lazım kabul etmiyoruz o zaman yeni bir çıkar soru gelir karşı taraftan o zaman Allah'ın bazen inmez bazen iner bazen konuşur bazen konuşmaz bu, bu yenilik midir değildir yenilik değilse zaten bazen lafını kullanabilir yeniliktir ama hiç bu da, bu da bir ne yapabilir karşı taraftan lazımiyet itiraf edilir delaletin senin sözünün gereği şu şuna getirir neymiş bizim sözümüzün gereği eğer biz Allah'ın fiilleri vardır diyorsak o zaman Allah'ın zatında hadis meydana gelmiş olur sonradanlık sonradan olan bazı şeyler meydana gelmiş olur biz ne deriz böyle evet Allah hakkında hudus ne? Allah hakkında hudus izah edilebilir olacak ama ne demek bu şimdi bunu anlatacağım mesela tevekkülün müşrik karşı taraf bir böyle bir itiraz getirdiğinde tüm sıfatları ispat eden şu kişi yani ehli sünnet kişi der ki evet benim için bir sünnet şey ve ana eltezimli bir der ben bunu kabul ediyorum senin getirdiğin bu lazımiyeti zorunluluğu kabul ediyorum fe inna allaha teala lem yezel ve la yezalu feala lima yurid ve la nefade li ehvalihi ve efalihi evet Allah subhanehu ve teala dilediğini her zaman yapmaya her zaman yapar ve yapmaya da devam ediyor bunda ne gibi olmaz? sorun var ki bu fiillerinin yenilenmesinde ne gibi olmaz? sorun var ki bazen ne bazen ne gibi bir fakat onlar sorun olarak şunu görüyor eğer sen yenilik veya hadis diyorsun hadis görmüşsün hadisi kabul edersen demek ki Allah'ın zatında bir yaratık yaratılmış meydan açmış olur çünkü önceden yoktu sonradan var oldu tamam bunu yaklaşıyorlar şimdi ona gelecek o işaret o kema kâle teâlâ Allah subhanehu ve teâlâ'nın buyurduğu gibi kul lev kânel bahru müdâden min kelimâti rabbi ve nefidel bahru kable en kentede kelimatı rabbi ve lev ci'nâ bi mitlihi Rabbinin kelimeleri için eğer e, eğer izlemiş Rabbinin mürekkep olsa e, Rabbinin kelimelerini yazmak için mürekkep olsa tamam bunlar e, bu e, lanet ile bahru kabla enten sebep kelimat Rabbi Rabbinin kelimeleri bitmeden önce ne olur? bu mürekkepler çıkar ne Rabbinin kelimeleri ne yapmaz? Gitmez velev zina ne mededa veya bizi olarak bir o kadarını daha katsasıyla şimdi benim gelmeyecek bir o kadarını daha önce olarak katsat Rabbinin kelimeleri bitmeden önce ne? bu mürekkepler biter ve yetmez tamam yani demek ki Allah subhanahu ve teala devamlı tecrübü olarak şimdi olarak şunu işler bir sorun yok yine Allah subhanahu ve teala ne buyuruyor? ve kâle وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ eğer yerde olan bütün ağaçlar ne? kalem olsa وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحَرٍ ve deniz de ardından yedi deniz daha mürekkep olup katılsa ma nefidet kelimatullah fe innallaha azizun hakim Allah subhanahu ve teala'nın kelimeleri tükenmez Allah azizdir hakimdir ve sebebi ahadi fi'lihi teala la yestelzimu nafsen fi hakkı ve Allah'ın fiillerinin ahadları sonradan ahadlarının hadis olması Allah hakkında bir naksiyet bir eksikliğini gerektirmez şimdi ne demek buraya kadar biraz karışık gelmiş olabilir şimdi burayı biraz anlatılmış mesela biri gelip dese ki senin Allah'ın fiili sıfatlarını kabul etmen kimse diyor ki Allah'ın fiilinden hadis olan şeylerin olmasını gerektirir çünkü fiili sıfatlar devamlılık ve yenilik içerir Musa Aleyhisselam Tuğba'nın gelmeden önce konuşmadı geldi konuştu ve o konuşma bize sonuna göre ne oldu sonradan ortaya çıktığı için Allah zatında sonradan ortaya çıkan bir şey olma o zaman kelamını Ve Allah kıyametten dünya semasına önce gelmiyor şey, e, pardon gecenin üçte birinden önce dünya semasına inmiyordu üçte biri oldu dünya temasının elinde Allah'ın zatında bir yenilik oldu o zaman iptal edin kıyamet gününde ben önce gelmedi kıyamet günü oldu geldi o zaman yenilik ortaya çıktı iptal et Allah'ın zatına yenilik oldu böyle anladın mı? şimdi diyorlar ki çünkü fiili sıfatlar devamlı ve yenilik çalışır işte sıfatları inkar eden birisi ehli sünnet olan bir kişiye bu şekilde yaklaşarak sana göre Allah zaten konuşur şey bazen konuşur bazen konuşmaz bazen merhamet eder bazen merhamet olmaz bazen kızar bazen kızmaz bazen dünyasına, dünya temasına iner bazen inmez gibi vesaire böylece Allah hakkında yenilenme Allah hakkında hadislik yani yenilenme yani hadislik diyelim sonradan ortaya çıkmaklık olur yani kısacası senin sözlerinin lazımının gereği bize diyorlar senin sözlerinin senin sözlerinizin lazımını lazımı yani gereği Allah hakkında hadis olan şeylerin ortaya çıkmasını gerektirir sonradan olan şeylerin ortaya çıkmasını gerektirir bu sonradan olan şey neyse yani gerektirir bunu Ehl-i sünnet burada bunların bu sözlerine karşı dert evet. evet ben senin bana sunduğun lazım olarak bana karşı sunduğun bu lazımiyeti bu zorunluluğu ben üzerime alıyorum yani evet bu zorunluluğu ben kabul ediyorum şimdi bazen birazdan yeni bir zorunluluk daha söyleyecekler onu kabul etmeyeceğiz mesela çünkü neden Bir sebebi var ama burada etmemizin bir sebebi var çünkü Allah'ın hudus, hudus yani fiillerinde hudusunun ne bir zararı var ki biz hudustan sizin anladığımız hudustan hadislikten sizin anladığımız hadisliği anlamıyoruz göreceğiz birazdan evet ben senin lazım olarak bana karşı sunduğun bu lazımları kabul ediyorum Allah Azze ve Celle el hudud izafe edilir hadislik, yenilir, yenilenme, tecellül izafe edilir ama ne manada Allah Azze ve Celle kendi hakkında ne buyuruyor ma ye'tihim min zikrin min rabbihim muhdes yani hadis, muhdes illa istema'u ve hum yel'abun Rablerinden muhdes e, yeni bir yani yeni bir zikir gelmeye dursun muhakkak onu ne yaparlar eğlence eğlence alarak dinlerler Rabbinden yeni bir muhdes hadis bir zikir söz gelmeye dursun onu ne yaparlar mutlaka eğlence olarak ne olacak yani şimdi o zaman bunlara soruyoruz yani Allah subhanehu ve teala'nın ayeti ee, işte Nebi Sofire'nin e, Resul Risaletin ilk dönemlerinde de geldi 10. senesinde de geldi 15. senesinde de geldi Yenilenmenin ne gibi zararı var şimdi Allah'ın yenilik mi oldu O yüzden zaten diyorlar ya o yüzden Allah'ın kelamı yenilik veya eşyalar diyor ki bu şey harflidir e, bir manadır vesaire böyle uzatıyorlar kelam nefsi diyorlar kelam nefsi çok e, uzun kısımları konumuz Allah Allah subhanahu wa ta'ala buyuruyor ma yetiminin yükümlü Rabbim muhteş Rabbimden muhteş yeni bir söz şey gelmiyordur şimdi hemen eğlenceye alarak bunlarlar ne olmuş yani Allah'ın yeni yükümlü Rabbim'in şey yenilik olması şu mahluk olmasını gerektirmez ki yenilik şey olması şimdi e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yine ne diyordu ennallaha yusrifin emrini mayaşa Allah kendi emrinden dilediğini ihdat eder muhdet eder ortaya koyar söyler Nebi Sallallahu Şimdi Şeyhul İslam ne diyor? Şimdi burası çok önemli Şeyhul İslam ne diyor ki burada Bu lafız bunların kullandığı yani kuruyor hadis yenilir yenilenme olayı Laf, bu lafın yani hadis lafının kelam ve ilminde bu kelimeyi yükledikleri bir mana vardır yani onlar hani bize itiraz ediyor ya siz Allah'ta nasıl hadislik söyleyebilirsiniz nasıl fiili sıfat Allah'a izafe edebilirsiniz bunu eşarlar da diyor söylüyor şey cehmiye de söylüyor mutedile de söylüyor çünkü eşarlar da fiili sıfatları kabul ediyor siz Allah'ta nasıl gelme sıfatı inme sıfatı kabul edersiniz ve konuşma sıfatını şimdi eşarların kelam sıfatıyla öyle sünnetin kelam sıfatı aynı değil nasıl diyor bu tür bir sıfatlar e, söylersiniz Allah'ın nasıl hadis olan şeyler olabilir işte bir temeli de onlar hadis, onların hadisliğe yüklediği mana farklı bizim hükümet olarak yüklediğimiz mana Şimdi o zaman ne demiş oluyor bir kelime? Bu lafız yani hudus hadis lafzının kelam ehli indinde bu kelimeye yükledikleri bir mana vardır biz bunların kastettikleri bu manasıyla Allah'a huduç izafe etmeyi nefrediyoruz Allah'a huduç bunların anladığı manada Allah'a huduç izafe etmeyi nefrediyoruz çünkü bunların anladığı manada hadis olan bir şey her hadis olan bir şey yaratılmış demektir şimdi birazdan yapacağız ki hadis kelimesinin e, manası kat'i olarak illa yaratılmış manası değildir Gördüğünüz müdafi etmeyi bilmen ederiz senin anladığın şekildeki hukuksuz hadis olmayı da reddederiz biz bizim Allah katında kabul ettiğimiz hudus Allah hakkında kabul ettiğimiz hadisi hudusluk nedir? Allah'ın kelamında Resulünün kelamında ve lügat ehlinin indindeki manası maruf olan hudusluktur bizim Allah hakkında kabul ettiğimiz hudusluk Allah'ın kelamında Resulünün kelamında ve lügat ehlinin kel kelamında maruf olan bir hadislik vardır hadislik o hadisliği kabul illa e, gelmesi Allah subhanahu teala'nın gelmesi zatında yaratıkların yaratıkların bir şeyin halil etmesi diye böyle bir şey yaratılmaz zaten küfür işte biz bu hudus e, hudusluğu net etmeyiz Allah'ın kelamındaki ve Resul'ün kelamındaki ve Allah'ın kelamındaki anlaşılan gerçek bir hadislik var onu işte öğrenmek zorundayız kelam ehlinin hadisten kastet, kastettiği nedir? mahluk olan yani onlara göre e, varlık ikiye ayrılır bir bak varlık kelam eline göre ikiye ayrılır bir kadim iki muhtemel kadim yani eski yani bir başlangıcı olmayan bu da tek bir kişidir o da Allah onun dışındaki bütün her şey mutluştur, hadistir bütün hepsi mutluştur, hadistir yani mahluktur yaratılmıştır tamam Şimdi lütfen doğru ama hudus onların anladığı manada ele alırsan doğru ama dediğimiz hudus sadece yaratılmış demek değil Şimdi böyle böyle bundan dolayı derler ki kendisinde her hudus kaim olan şey mahluk olmuş olur değil mi? gelme fiili hadistir onu Allah'ın ikrar edersen Allah'ta mahluk bir şey yaratılmış bir şeyin olduğunu söylemiş olursun bundan dolayı derler ki kendisinde her hudus kaim olan şey mahluktur yaratılmıştır buna göre biz Allah'a kendisinde hadislerin kaim olduğunu söylersek hadis olan şeylerin kaim olduğunu söylersek Allah yaratandır onun dışındaki her şey hadistir, mahluktur sözümüz iptal olmuş olur diyorlar biz mesela felsefelerinde büyüklere, kafirlere, ateistlere şunları bunlar ne diyoruz ee, Allah yaratandır, onun dışındaki her şey yaratılmıştır, hadistir diyorlar ki işte biz Allah'ın fiili sıfatlarını kabul edersek bu cümlemiz iptal olur çünkü Allah varlığında da bir yaratık bir şey olmuş olur o zaman bu ayrım yanlış olur diyoruz ki niye ayrım yanlış olsun ki buluttan kastımız yaratılmış bulutsa evet Allah o buluttan zaten ne? münezzeh bizim bahsettiğimiz ki Allah ayette kendi buyuruyor yuhdüsü min emrihime Nebi Sasem Allah hakkında buyuruyor yuhdüsü min innallaha yuhdüsü min emrihime yaşa Allah kendi emrinden birini ihsas eder ortaya koyar ilan mahluk olmak zorunda değil ancak biz öyle sünnet olarak bunu reddediyoruz bunların bir sorununu yani her her hadis yani muhdes olanın mahluk olduğuna inanmıyoruz çünkü gerek Allah'ın kelamında gerek Resul'ün kelamında gerek Arap kelamında hadislik misli bir şeydir bundan dolayı mesela mesela geçmiş herhangi bir şeyi ele aldığında geçmiş bir şey düşün ne olursa olsun ele aldığımızda biz buna ne deriz? Muhtesim deriz, deriz ki kadim deriz değil mi? Yani etki etkidir deriz sonradan o etkiden sonradan gelen o etkiden sonra gelen bir şey ise ne deriz biz? muhtesim değil mi? halbuki o belki 500 sene öncedir ama yine de biz yeni diyorsun mesela ee, İmam Şafii'nin düşün ilk dönemde fetvaları vardı kaç yüz sene önce bundan Bin sene önce bin sene önce İmam Şafii'nin fetvaları var sonra İmam Şafii Mısır dönemi vesaire fetvaları değişti ne diyorlar alimler eski fetvası ve yeni fetvası halbuki yeni fetvası bugünkü alimler bile kitap yazarken ne diyorlar mesela yeni fetvası budur şimdi yeni kaç ne kadar geçmiş arasında belki bir yüz sene geçmiş ama ilk kavmini kıyasladığın zaman nispet olarak hissettiğin zaman ne olmuş oldu? Ye, e, yeni olmuş oldu halbuki zaman olarak asırlar geçti tamam bu ciddi bir kavramdır bundan dolayı mesela alimler Allah Azze ve Celle'nin ma ye'tihim min zikrin min rabbihim muhdes Rablerinden müfteh yani yeni bir zikir gelme, gelmeye dursun muhakkak onu eğlence edinirler ayeti var ya diyorlar ki bu ayet hakkında alimler diyor ki yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabı için bu muhteştir yenidir çünkü neden önceden duymamışlardı şimdi geldi yoksa Allah hakkında o belliydi zaten o sen için Allah hakkında yenilik mi oldu diyeceğiz şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet hakkında diyorlar yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı için mahvettir yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem innallahu yuftesunun emri ma yaşa yani Allah emrinden dilediğini ihsas eder Nebi sallallahu aleyhi ve için alimler yine ne diyor yani ümmet için diyor şey ihlas eder demek şimdi Allah demiyor mu Nebi Sosyal'ın Allah'a demiyor mu İnnallahu yasasının emrinden Allah kendi emrinden dilediğini ihlas eder nasıl yani şimdi Allah katında zaten maruf belli bir şey bunu ihsas eder yani kimin için ümmet için bu bir yeni bir şey tamam mı? Ee, yani Allah Azze ve Celle malum ve maruf olan bir şeyi teşhir olarak ihsas etmiştir ortaya koymuştur bu demektir sahibine işte Allah'ın emri ümmet için muhtestir yani yenidir çünkü ilk defa bunlar ne yapıyorlar duyuyorlar mesela İmam Şafii'nin görüşü daha önce söylediğimiz gibi adam iki elbise almış biri 20 gelince birisi 15 şey gelince adam e, 20 gün önce aldığı elbiseden sorduğun zaman adam ne diyor elbise için? bir eski 15 gün önce aldığı elbiseyi söylediğin zaman diyor ki bu yeni yani neyi kastediyor adam diyor ki bak e, bu kalem eski bu kalem yeni bunu 15 20 gün almış, önce almış bunu 19 gün önce almış sadece bir gün var arasında ne diyor buna bu yeni şey bu etki bu yeni neden çünkü buna, buna müstehdiği için yani bu kademimiz yenilik güçlü bir kavramdır tamam bu kullar için müstehd bir şeydir Allah'ın gelmesinin müstehdiğini bilmiyoruz ki Allah kendi emrinden duyduğunu istat eder bunda ne var ki Allah subhanahu ve teala'nın kelamının aslı kadimdir hiçbir şey yokken de Allah konuşma çatı vardır ama birileri yarattı onlarla konuştu bunda ne var? Allah, Allah subhanahu ve teala mesela e, Turdan'a geldiği Musa aleyhisselamla konuştu ne var bunda? önceden konuşulmasının Turdan'a geldiğinde konuştu ya bu yenilikte ne var? ne gibi bir eksiklik var Allah hakkında kendi önünden bile bunu ispat eder yani Musa aleyhisselam o an seçti hakkında din hakkında e, bir şeyler söylemiş onu hidayet et Kur'an bunda ne var ki o yüzden sorarız bunlara siz huduttan ne katlediyorsunuz? eğer derlerse ki kendi kulağımızda bir şeyleri kastediyoruz üstümüze dönüyoruz Allah hakkında mahluk hududun şöyle böyle şeyler verebiliriz ama bizim anlattığımız hudutlu şey soruyorsunuz. Allah ne görür biz yapar bilediğini ihbar eder bazen merhamet eder bazen olmaz bazen konuşur bazen konuşur bunda hiçbir sorun şey yok ee, önümüzdeki ders 5. kaydının itibarı devam edilir